بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a kowace rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin suna wal jama'a na garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi a jihar katsina najeriya inda muke gabatar da darasi a cikin littafin muwadda da littafin babban malamin hadisin nan imamuna maliku ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba a makon da ya gabata mun je ƙarshen kitabu salatun layin a ƙarshen hadisi na 286 da haka a yau yarda ubangiji za mu tashi a kitab na takwas a cikin wannan littafi na muwadda shine kitabu salatin jama'a littafin da zai magana akan sallar jam'i ko sallar da aka yi cikin jama'a babi na farko a cikin wannan kitab din malam ya ce babu fadli salatin jama'a ala salatin fadli wannan babi zai yi magana akan fifikon sallar da aka yi cikin jami'i, ko sallar jama'a ala salatin a akan sallar mutum shi kadai falala ko fifiko tsakanin sallar da aka yi a cikin jami'i, da kuma sallar da mutum ya shi kadai ba cikin jami'i ba wannan shi ne abinda wannan babi zai karantar da mu ƙala ubaidullah a dafani yahaya an malikin annafi'in an abdullahi ibn umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala salatun jama'a تفضل صلاة الفضل بسبع وإشرين daraja imamu na maliku ya karbo daga malaminsa nafi'u nafi'u ya karbo daga malaminsa abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'a sallar jami'i tafdulu salatal fabbi ta fi sallar mutum shi kadai fifiko bi sab'in wa 20 daraja da daraja 27 ma'ana sallar da aka yi cikin jam'i to tana da fifiko akan sallar da mutum ya shi kadai da daraja 27 da daraja 27 wannan hadisin hadisi ne sahihi bayan imamu malik imamu bukhari da imamu muslim ma duk sun fitar da shi a cikin sahihan littafinsu قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala salatul jama'a afdalu min salati ahadikum wahdahu bi kamsatin wa 20 juz'an imamu malik ya karbo daga ibn shihab imamu zuhuri an sa'id ibn al-musayyib shi kuma ya karbo daga sa'id ibn al-musayyib ana bi ta, shi kuma ya karbo daga malaminsa sayyidina abu huraira allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'a sallar jam'i afdal min salati ahadikum wahdahu ta fi falala a kan sallar ɗayan ku shi ɗaya bi 25 juz'an da yanki 25 da yanki 25 wannan ruwayar ita kuma tana cewa yanki 25 ruwayar baya tana cewa daraja 27 wannan ruwayar ta biyu ta ma ruwaya ce ingantacciya tana cikin sahihai imamul bukhari da imam musulun duk sun fitar da hadisin wannan ya nuna mana cewa an samu ruwayi guda biyu amma kuma sun bambanta sun sha bamban da junansu ruwaya ta farko tana ce mana 27 ruwaya ta biyu kuma ta ce 25 to kaga kamar an samu sabani tsakanin hadisin farko hadisin abdullahi dan umar da kuma wannan hadisin na sayyida abu huraira allah ya kara masu yarda to kullum muna bayani cewa abinda malamai suke cewa musamman malaman hadisi idan an sami irin wannan shi yake ce ma a ta'aruf bainal hadisai cin karo tsakanin hadisai guda shi. abinda ake a nan farko ana yin aljam bainal hadisai za a yi kokari a ga cewa ya za a hada hadisan guda biyu a fassara su ba tare da sun ci da ake gani kamar sun ci karo a zahiri ba wannan shine abin da ake fara yi hadisai idan sun samu irin wannan cin karen, a daidaita tsakaninsu yadda za a cire wannan cin karen, a fassara su yadda za a karbi kowanne a tafi da shi a aiki da shi wannan shi suke ce ma aljam'u bainal hadisai Wannan hadisan guda biyu ɗaya ce 25 ɗaya ce 27 malamai masana kuma ƙwararru sun yi ƙoƙarin haɗa su wajen ƙoƙarin haɗa su sai suka fitar da fuskoki masu yawa na hanyar haɗa su ne al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-majmu sharhul muhazzab ya kawo hanyoyi guda uku wanda malamai suka hada su wanda ya ce kowane guda ɗaya za a yi ɗauka hanya ta farko ya ce yadda za mu haɗa waɗannan hadisai shi ne mu ce babu wani cin karo tsakanin hadisin da ya ce 27 da wanda ya ce 25 domin 25 tana shiga ƙarƙashin 27 mun gane idan ka ce sallar jam'i ta fi daraja a kan sallar mutum shi kaɗai da daraja 27 25 ba ta shiga ba ta shiga za ta iya shiga ƙarƙashin wannan 27 ne da aka ba cin karo ka ce 27 ake da wanda aka ba 27 an ba shi 25 har ma an wuce to magana ta farko nan, magana ta biyu ya ce ta iya yiwuwa farkon da aka fada wa manzan Allah falalai jira aka fara fara bashi daga baya sai aka samu ƙari Allah ya ƙara wannan falala ta ɗaga daga ashirin da biyar ta koma ashirin da bakwai kaga wannan baya zai iya shiga da ashirin da bakwai ne ashirin da biyar ake badawa daga baya Allah cikin ikonsa sai ya ƙara daga darajar sai ta koma 27 shi ma wannan sai magana ta uku suka ce to akwai bambanci nan ana kallon ko dai mai sallar ko wurin da aka yi sallar ko yanayin da aka yi sallar idan mun ce a kalli mai sallar za a iya zuwa a yi sallah guda ɗaya wani ya fi nuna kushu'i a cikin sallarsa ya fi zuwa da sunnoni na manzan Allah a cikin wannan sallar to wanda ya yi wannan shi za a ba 27 wanda bai kai shi ba kuma yana da 25 ko a samun fifikon wurin sallah wanda ya sallah a maka ko wanda ya sallah a cikin jama'ar da ta fi waccan jama'ar yawa wannan ya zo ya sallar jan'i su goma wannan kuma ya zo ya sallar jam'i su dubu ɗaya kaga dubu ɗaya sun fi yawa to wanda ya a cikin mutum dubu ɗaya a ba shi lada ashirin da bakwai wanda ya su goma a ba su lada ashirin da biyar biyar muna fahimta to ya ce ana kallon yanayi inda aka yi ita wannan sallah magana waɗannan su ne manganin da al'imamin nau'i ya kawo a cikin littafin sa'ad majmu ibn hajjarin askalani a littafin sifatul bari ya kawo wani hanyar hada su din wanda imamun nauyi bai fada ba wadda kuma ya ce ya rinjaya shi ibn hajjarin askalani shi ya tafi kan cewa salatun jihariya ma'ana sallar da aka yi a bayyane aka bayyana karatunta ita ake ba da lada 27 salatu sirriya sallar da aka yi karatu a boye ita kuma ana ba da lada 25 haka shi ibn hajjarin al'askalani ya tafi shi kuma a fahimta irin tasa to daga ci waɗannan zantuka wanne zama jayas galibi abinda malamai suka fi wa? shi ne bayanin cewa da 25 ake bayarwa daga baya aka maida shi 27 in ka haɗe shi da cewa 25 ta shiga cikin 27 duk zai yi to shi ne yadda za ka haɗa waɗannan hadisan guda biyu waɗannan hadisan guda biyu suna nuna mana cewa idan mutum ya yi shi ɗaya sallashi ta yi ko ba ta yi ba sallar shi ta yi mun fahimta sallar shi ta yi sai dai sallar da aka yi cikin jam'i to ta dinka sallar shi sau 27 mun fahimta domin da sallar shi ba yi ba da ba za a ce sallar jam'i ta fi sallar mutum shi a ce sallar mutum shi kaɗai ta yi shi ma in sai dai mai sallar da aka yi a cikin jam'i ta ɗara tashi har sau linki 27 kamar yadda bayani ya gabata sannan wannan hadisin yana nuna mana darajar yin sallah a cikin jam'i falalar yin sallah a cikin jam'i sallar da aka yi a jam'i ta ɗara sallar mutum shi kadai sau 27 to kaga koda kuɗi ne ake badawa a ce wanda ya salla shi kaɗai za a ba shi 27,000 misali wanda ya a jami'i za a ba shi 270 misali wanda ya fi kaga wancan a ayyafi makamai da nike faɗa kullum da mutane sun san kimar ladadin da wani bai sakaci sallar jam'i ta wuce shi ba yanzu yau kawai a ba da sanarwa a ce duk wanda ya sallar asuba gobe cikin jami'i, za a ba shi dubu ɗari akwai wanda ba zai zo ba kayan kowa zuwa zai saboda mutane sun san dubu dari, amma ban san kimar lada ɗaya ba ba lada ɗaya ta fi dubu dari. to kashe da abin yake don haka mai ƙoƙari duk sallar da za mita a cikin jam'i jam'i daga mutum nawa jam'i yake farawa mai nuna daga mutum biyu galiba gaba mu <laughs> hadisi ya kamata ka kawo ka ce wannan hadisin yana nuna shi shi kansa wannan hadisin yana nuna mana inda ka yi kuma yadda ka sirin daga mutum biyu wannan hadisin wanda muka karanta guda biyun da shi ke nuna haka domin cewa salatin jama'a afdalu min salatin fazzi ko ne tafdulu salatin fazzi kaga alfaz shi ne mutum daya kenan mutum biyu ne ne jama'a ce mutum biyu jama'a ce da aka sallar jam'i tana farawa daga mutum biyu abinda ya sama sai ɗaya zama liman ɗaya kuma sai ya zama mamu to daga nan har iya abinda Allah ta'ala ya so tsaya a cikin wannan sallar duk sallar jama'a ke ce mata mun gane idan mutum ya salla shi kadai lada nawa ake ba shi eh mutum ya salla shi kadai lada nawa zai samu suna cewa idan mutum ya salla shi kadai yana da lada ɗaya wannan kuskure ne hadisin ba lada ya ce ba daraja aka ce ko juzi, darajar nan kuma ba wanda ya san yadda take da haka sallar jan'i ta fifita sallar mutum shi kadai da daraja 27 ita ta mutum ɗaya din ba a faɗi ko daraja nawa ba ce ba ko ma daraja nawa ce dai to ta jam'i ta linka ta sau na 27 ko nawa ce ma dai ta kama yau sai ta linka sau yau wa misali ba to Allah shi da malamai sun yi sabani game da hukuncin sallar jami'i wajibi ce ko ba wajibi ba ce ba mazhaban malikiya sun tafi akan cewa yin sallah a cikin jam'i sunnatun mu'akkada sunna ce mai ƙarfi amma ba wajibi ba cewa. ba waɗansu daga cikin malumma kuma suna ganin yin sallah a cikin jam'i dole ne wajibi ne sai dai mutum ya rasa sai ya shi kaɗai idan ya rasa da gangan to yana da laifi a wurin allah idan ka ce wajibi ce in kuma ka ce ba wajibi ba ce mutu ba laifi ko da gangan mutum ya bari a gama jami'i ya koma ya ta shi kaɗai da ya laifi ba sai dai ya yi ya yi asarar lada mai tarin yawa domin mai kwan daraja 27 yanzu ya samu daraja daya sannan wannan malamai suka ce turan ladar jami'i ce duwanda wanda ya salla a jami'i mafi karanci ya samu wannan darajin amma akwai sauran abubuwa wanda suna kawo mutum lada idan ya yi sallah a cikin jami'i kaga takinsa daga gida zuwa masallaci yana ba shi lada yawan mutanen da suke sallar gwargwadon yawan mutanen da suke sallah gwargwadon ladar da kowanne zai samu niyyar mutum a cikin sallar ita ma tana ƙara kawo mashi to akwai abubuwa da yawa wanda suna ƙara kawo lada ga mutum in ya yi sallah a cikin jam'i din wannan bakwai ana nufin tsurar lada ita wannan jam'i da mutum ya yi a cikin jam'i akwai falala mai yawa wadda ta zo game da lada a cikin game da yin sallah a cikin jam'i sinadar da yawa da sai da dama daga cikinsu akwai faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa duk wanda ya yi salla arba'in salla arba'in kwana kenan takwas ya yi sallar kwana takwas a cikin jam'i kuma a jam'in ma da shi ake farawa yana cikin masallaci liman ke yin kabbar harama har zuwa sallama kwana takwas a jere sallah arba'in kenan manzala ce duk wanda ya haka aljanna ne <laughs> yana yiwa ko bai yiwa masallaci nan za a gane magabata kokari suke ara na eh ba ladare suna da opportunity sosai na samu wannan ko ba haka ba are da gaske ladare suna da wannan damar amma yawancin mutane za a ga wani sai wani sai raka a ƙarshe zai zo <laughs> ya zama su wuki to da zami da gaske da zai wahala a yi tsalla kaga kowa ya samu tsallar nan ba a samu su ba sai kaga wani shi kare sai yadda aka yi bakara <laughs> gare da ya zo ya bakara wallahi manzan Allah a hadisin gaba za mu karanta ya ce da mutum ya san in ya zo zai samu waɗansu yan ƙasusuwa ne da wani romo ya ci abinci ya ƙoshi su da mutum da waɗansu da ba wanda zai ke zuwa masallaci to kaga a wancan lokacin mu yanzu ka kwatanta da kuɗi ya gani kwatanta da kuɗi ya gani da za a samu wani alhaji ya zo na ya dinga yin sadaka ya gaba shari'i <laughs> da ga mutane an yi transfer daga masallaci an dawo nan qala an malikin an abi zinadi an al-araj an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wallabi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hadabin fayuhdaba sun ma'amura bisalati fayu'azzana laha sun ma'amura rajulan faya umman nasa sun ma'ukhalifa ila rijalin fa'uharrika alaikin buyutahu wallabi nafsi biyadihi لو يعلم أهدهم أنه يجد عزما سمينا أو مرماتين asnataini la shahidal isha'a imam bukhari imam malik ya karbo wannan hadisin daga malamin sa abin zinat abdullahi ibn zakwan shi kuma ya karbo daga a'raj abdurrahman ibn hurmus an abi hurairah shi kuma ya karbo daga sayyidina abu hurairah abdurrahman ibn sakhr annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzan Allah ya ce wallabi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke a hannunsa mai manzan Allah ya ce na rantse da wanda raina ke a hannunsa Allah ke na haiku ah, an ce wannan ita ce mafi yawancin rantsuwar mai rantsuwar manzan Allah galibi in zai rantsuwa haka yake cewa wallabi da yi bai cewa yakan ce walla amma dai wannan shi ne ma ya mu bihi kafiran mafi yawancin lokaci shine ne abinda yake rantsuwa da shi in zai rantsuwa wannan ya nuna cewa ana iya rantsuwa ko ba a ce ka rantse ba don ka ganin ba wanda ya ce manzan Allah ya rantsuwa amma don ya karfafa abin da zai ce tare da cewa ko bai rantsuwa ba za a karba ko ba haka ba amma sai manzan Allah ya rantsuwa shi na rantse da wanda raina ke a hannunsa laƙada hamamtu lalle haƙiƙa tabbas na yi nufin an amura bi haɗa bi fayi huɗa ba in sa a samo kirare a dashi fayyuhu ba a zo a ko a zo a a zo sa musu wuta su kama sun ma'amura bisalati fayu azana laha sai ba da umarni da sallah in ce a yi kiran sallah idan an kira sallah sun ma'amura rajulan sai in sa wani mutum faya umman nasa yi wa mutane sallah sun ma'ukhalifa ila rijalin ya ce ni kuma sai in zagaye da waɗansu mutane da wannan wuta wadda aka hura a ɗauki bakin wuta har rika alaihin buyuta sai in tafi gidajen mutanen nan wanda ba sa zuwa sallah sai in kona musu gidaje sai in kona musu wannan wuta da aka hada bakin ta ita za a dinga ɗauka ana zuwa da an zo kowar gidan wannan yana ciki bai je masallaci ba kawai sai a sa wuta sai a wuce sai a je gida na gaba shi ma bai zo ba sai a zo a ɗauki wuta sai a sanya ya ce duk haka ya yi nufin duk sai ya ƙona musu gida ce amma sai manzan Allah bai zartas ba me ya sanya bai zartas ba a wata ruwaya manzan Allah ya ce sai ya tuna cewa a cikin gidajen nan akwai wanda su ba wajibi ba ne ba su tafi sallar jam'i kamar wa kamar mata da yara ƙanana to saboda yara ƙanana da mata ɗin nan sai maza Allah ya fasa wannan himma ta shi mun fahimta amma da ya nufin sai ya ji ya kona musu gidaje manzan Allah ce wallabi nafsi yadihi na rantse muku da wanda raina ke a hannunsa lauya alamu ahduhum da a ce su ya san cewa annahu ya jidu azman saminan idan ya zo zai samu waɗansu wani ƙashi saminan wanda aka yi romansa awamir mataini hasnataini ko ya samu waɗansu 'yan karfata masu kyawu la shahida al'isha zala ya ce wallahi da ya zo sallar isha'i wanda ya zo sallar isha'i zai ka zuwa ta azahar bukatun zai zo cikin sauƙi kenan zai zo la'asar cikin sauƙi to tun da har zai zo sallar isha'i to mun ba da aula ya zo sallar da ba ta isha'i ba haka manzan Allah sai da ya rantsu ya ce wallahi da sun san in sun zo za a samu wannan abu a ce wallahi da zan sun zo wannan sai yake nuna mana cewa kamar sallar jam'i wajibi ce domin manzan Allah ya nufin zai kona gidaje a kanta sai ya tuna da masu rauni mata da yara ƙanana sai bai je ya kona ba da haka cikin malaman da suke cewa wajibi ne wanda yana daga cikin hadisan da suke kawo hujja da su قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبد الله ابن بسر ابن سعيد anna zaid ibn thabit qala afdalus salati salatukum fi buyutikum illa salatal maktuba imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga abul nadiri maula umar ibn ubaidillah an busrin ibn sa'id shi kuma ya karɓo daga busrin ibn sa'id anna zaid ibn thabit ya ce zaid dan sabit qala yana cewa zaid ibn sabit ai yana ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi ko yana ɗaya daga cikin kuttab wahayi masu rubuta wahayi lokacin da yake sabka to shine yake cewa afdalu salati mafificiyar sallah salatukum fi buyutikum ita ce sallar da kuka yi a cikin gidajenku sai ya ce illa salatal maktuba amma banda sallar farilla ita yin ta a masallaci cikin jam'i shi mun fahimta wannan sai nuna mana cewa duk wata sallah ta nafila tuyinta a gida ya fi lada shafa'i da wuturi ka yi a gida ya fi lada da ka yi a masallaci rakatai alfajir ka yi a gida ya fi lada da ka zo masallaci kai. hatta wannan sallolin na raka sallolin la'arrawa ce kama ya salla zahar da bayan zahar da kamun la'asar dukka fita ka koma gida ya fi lada da ka yi sa a masallaci amma sai ya ce ban da sallar farilla ita kuma sallar farilla to ka zo masallaci ka yi ta kuma ya fi lada da ka yi ta a gida shi yasa a wani hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa ku dinga yin sallah a cikin gidajenku kar ku mai da gidajenku kamar makabarta makabarta can ne ba a sallah na sallar wannan ana maganar in ba cikin ramadan bane ba ita wanda ya daban take mun gani to wannan hadisin a nan cikin muwadda kufi ne domin za a ga maganar zaid ibn sabi shi ya yi ta amma ya zo a ruwayar bukhari da muslim da abu dawo da imamu turmizi marfuwan ya daga hadisin zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam na haka ana son mu dinga yin sallolin nafila a gida sallolin farilla su kuma ana son a yi cikin jam'i a tuwa masallaci a yi su mun gane mala ya ce babu ma za a fil'atmati wasu biki babin abin da ya zo na falala sallar isha'i ita ce al'atima wasu bihi da kuma sallar asuba a ga wancan babin ya yi maganar falalar sallar jam'i gaba ɗaya. wannan shi ko babu zai yi magana akan salloli biyu ne kawai sallar isha'i da sallar asubashi qala haddathana yahaya an malikin an abdurrahman ibn harmala al-aslami an sa'id ibn al an Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala bainana wa bainal munafiqina shuhudul isha'i wasubhi la yastadi'una huma aw nahwa hada imam malik ya karɓo daga abdurrahman ibn harmala al-aslami shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn al-musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya ke cewa manzan Allah ya ce sa'id ibn al-musayyib wa huwa tabi'iyu shi kuma tabi'i idan faladif hadithun mursal in kaushi tabi'i ne to wannan hadisin ya koma hadisi mursal mun fahimta ya zama mursal kenan amma suna cewa walil hadisi shawahidun bi ma'ana hadisin yana da shaidu wanda ya zo da ma'anarsa amma wannan ruwaya ta cikin wata mursala ce kuma wannan lafazin imam malik shi kadai ya kadai ta da shi amma akwai waɗansu lafazan wanda sun yi kama da wannan a cikin waɗansu littafai shi yasa aka ce yana da shaida wanda su shaidun sun inganta sun ɗauki zuwa ga manzan Allah a cikin wannan ruwa da yake cewa manzan Allah ya ce bainana wa bainal munafiki na bambancinmu da munafikai bambanci tsakaninmu mu musulmai da munafikai shuhudul isha wa subhi yace shine halartar sallar isha'i da kuma sallar asuba ya ce layis da kuma su munafikai ba sa iya daurewa zuwa waɗannan sallolin guda biyu auna hawa haza ya ce ko kuma dai manzan Allah ya faɗi wata magana makamanciyar wannan wannan rawi ne ya shakku a nan sai ce ya faɗi wata magana makamanciyar wannan to kaga munafukai. ba sa zuwa sallar isha'i da kuma sallar asubashi. kamar yadda aka ce wannan hadisin yana da shaidu daga cikin shaidun akwai hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa afqalus salati alal munafikina mafi nauyi sallah ga munafikai ita ce sallar isha'i kaga tana musu nauyi kenan sallar isha'i da sallar asuba abin da ya sanya suke zama masu nauyi ga munafikai shi munafiki dama sallar yana yi nefa a gani ba don allah yake ba yana ne don ya zo ya salla a gani in an tashi ba da shaidar musulunci a ce shi ma musulmi ne amma shi ba don yana da wata alaƙa da sallar ba to kaga a wani salloli ne za a fi ganin shi a zahar da la'asar da magariwa amma sha'i ba a ganinsa tun da kunga wancan lokacin ba ya tuke da akwai ba to kaga ko ya zo ko bai zo dai shi dama ya zo don a ganshi ne to ya zo din kuma ba a ganshi ba kaga ba wata fa'ida ke haka ita ba sallar asuba shi ya sanya wani daga cikin magabata yake cewa idan muna ga mutum bai zuwa sallar asuba muna dan yi ne mummunan zato za mu dan ware tunanin ko shi ma munafiki ne da haka waɗannan sallolin guda biyu yana da kyau musulmi ya kula wajen halartar su cikin jami'i shi ya sanya a tsari na musulunci ba da shawarar abubuwan da ya kamata mutum ya yi don ya tabbatar ya tashi da asuba ya je masallaci shi yasa aka hana hira bayan sallar isha'i cewa kai da an yi sallar isha'i ka ce gida a kwanta to idan ka kwanta bacci karfe tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu awa da ba kai bacci ba sai ka tashi kuwa in kwanta matar ɗin da lokacin ya yi kawai za ka ji ka tashi kama ji bacin ya ce amma ba kwanta ba sai karye sha biyu ka ga ɗaya biyu uku hudu bacci awa hudu ya ma kaɗa tuyin mutum bai sannu ba sai ya ga ya zarci sai ga lokacin da zai farka rana ta fito har an gama sallah eh akwai wannan idan mutum ya sama kanshi ya kwanta da abin a zuciyarsa domin galibi abinda mutum ya kwanta da shi yana yin tasiri ga baccin mutum wani lokacin kwanta da wani abu ba hama farkinsa kana iya yi to idan mutum ya kwanta da wannan in ya yi sa a malam mansur ya kwanta karfe biyu ko me ya sa wa zuciyarsa zai wahala ya baccin awa biyu ya tashi sai ya yi sa'a so ka kwanci da wurin nan yana taimakawa sannan kamar yadda ka ce sama tashin cikin zuciya yana taimakawa yanzu a wannan zamani irin su sa alam ɗinnan da sauransu duk suna taimakawa duk da ya kai ƙoƙari daidai yadda za a ga cewa ka tashi an zo masallaci da kai wannan abu ne mai kyau to sai kuma sallar isha'i ta ba haka ƙala wa haddasa ni an an mai maula abi bakarin ibn abdurrahman an abi salihin an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala bainama rajulun yamshi bi tariqin iz wajada gusda shaukin ala tariq fa akharahu fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu wa qala ash-shuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabdun wal wa sahibul hadami wa shahidu fi sabilillah wa qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri